Matthew chapter 17. Και με τη μέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδιάν. Και μετεμορφώτη εμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεγημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και ειδού, όφτε αυτής Μωυσής και Ηλίας συνλαλούν της μετ' αυτού Αποκριτής δε ο Πέτρος είπεν το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστιν ημάς όδε είναι, η θέλεις ποιήσω όδε τρεις σκηνάς, Σιμιάν και Μωυσίμιάν και Ηλιάμιάν. Ετι αυτού λαλούντος ιδού, νε θέλει φωτεινή επισκίασεν αυτούς. Και ιδού φωνή εκ της νε θέλεις λεγούσα, ούτως εστιν ο βιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδοκίσα, ακούεται αυτού και ακούσαν τε οι έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και εφοβήτησαν σφόδρα. Και προσήλθεν ο Ιησούς και αψάμενος αυτόν είπεν «Εγέρτητε και μη φοβήστε». Επαραντές δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ημί αυτών Ιησούν μόνον. Και καταβενών των αυτών εκ του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λεγόν, δεν ήπητε το όραμα, Υιώσου ο βιός του ανθρώπου εκ νεκρών εγερθεί, και επιρώτησαν αυτόν οι μαθητέ λέγοντες, είναι οι γραμματείς λέγουσιν ότι ηλίαν την πρώτον, όδε αποκριτής είπεν, ηλίας μεν έρχεται και αποκαταστήσει πάντα, λέγονται ημίν ότι ηλίας ήδη ήλτεν και ουκ επεγνώσαν αυτόν, αλλά υπήσαν εν αυτό όσα ήτελισαν. Ούτως και ο βιός του ανθρώπου με λυπάσκην υπ' αυτόν. Τότε συνήκαν οι μαθητέ ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτής και των προς τον όχλον, προσήλτεν αυτό άνθρωπος γονιπέτων αυτών και λεγόν, Κύριε, ελέησον μου τον βιών, ότι σελινιάζεται και κακός έχει, πολλάκης καρπίπτει εις το πύρ και πολλάκης εις το ίδωρ, και προσύνην καύτων αυτον τις μαθητές σου και ούκ ειδινήθησαν αυτον θεραπεύσε. Αποκριτήστε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενιά απίστος και διεστραμένη, έως πότε με τιμονέσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών» αυτον οδε, και επιτίμησεν αυτό ο Ιησούς, και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον, και ετεραπεύτη ο πες από της ώρας εκείνης. Τότε προσελτώντες οι μαθητέ το Ιησού κατηδιάν, είπαν, «Διατί μη σου κινδυνήθημεν εκβάλειν αυτό, ο δε λέγει αυτής, δια την ολιγοπιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν εάν έχει τη πίστην ως κοκόν συνάπιος, ερίτη το όρι τούτο, μετάβα εν εκεί, και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατισήμην. Συστρεφομένον δε αυτον εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, με λέει ο βιός του ανθρώπου παραδίδωστε εις χειράς ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτον, και τη τρίτη ημέρα εγερτίσετε και ελυπήθησαν σφόδρα. Ελτόντων δε αυτον εις Καφαρναούμ, προσήλτον ήτα διδράχμα λαμβάνοντες το πετρό και είπαν, «Ο διδάσκολος ημών, ούτε λίτα διδράχμα» λέγει «Ναι» και ελτώντα εις την οικίαν, προσέφτασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι συντοκίσιμον, η βασίλης της γης, από τίνον λαμβάνουσιν τέλη οικίντζον, από τον βιόν αυτον ή από τόν άλλο τρίον, η απο τον οι ποντος δε απο τον αλοτρίον εφ' αυτο ο ιησους αραγε ελεύθεροι είσιν οι βιη η να δι μη σκανδαλίσομεν αυτούς, πορευτήσεις ταλασάν, βάλει αγκιστρών και τον αναβάντα πρώτον ηχτήν, Αρών, και ανοίξα στο στόμα αυτού ευρύσεις στα τύρα, εκείνον λαβών δώσαυτης τη εμού και σου.